وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود Povezati dijete sa uzvišenim Allahom. الحجارة أكوام وعيناه عزمة وصمود لا يرى Koncept povezivanja naše djece sa uzvišenim Allahom je veoma važan za muslimane. To je stalan proces koji započinje rođenjem djeteta. Poslanik, sallallahu alihi wasallam, je naglasio da se djetetu prouči ezan na desno, a i kamet na lijevo uho, odmah nakon rođenja. Na ovaj način prve riječi koje dijete čuje bit će ime uzvišenog Allaha. Od tada pa nadalje, roditelji uvijek trebaju biti sigurni da dijete sluša spominjanje Allahovog imena, učenja Kur'ana, tesbiha, slavljenja uzvišenog Allaha. Gleda obavljanje radovnih namaza i sluša učenje dova. Čak i ako je dijete veoma mlado i ne razumije pravo značenje toga. Roditelji trebaju voditi svoju djecu sa sobom na džumu namaza. Nakon namaza, roditelji mogu staviti svoje dijete u krilo i proučiti tespih nakon namaza na dječije prste. Roditelji moraju pokušati da svojoj djeci prezentuju pozitivnu, zaštitničku i lijepu sliku o uzvišenom Allahu, a ne na prijetijeći i zastrašujući način. Nažalost, onim što govore i radi neki roditelji, uvijek stvaraju sliku o uzvišenom Allahu kao o Bogu koji kažnjava. Na primjer, neki roditelji govore svojoj djeci, ako ne budeš radio to i to, Allah će te baciti u džehennemsku vatru. Što je još gori, neki roditelji ponavljaju ovo svojoj djeci više puta tokom dana. Ovo je nepravilan pristup koji stvara pogrešnu sliku o Allahu kod djeci. Malu djecu je lahko zastrašiti. Zato je prikladnije i bolje pozitivno im govoriti o uzvišenom Allahu, poput Allah te voli zato što pomažeš svojoj sestri. Ili Allah te voli zato što klanjaš namaze. Čak i kada djeca učine nešto nedolično, roditelji to mogu popraviti komentarima koji daju pozitivnu sliku o Allahu. Na primjer, ako dijete gurne svoju sestru, roditelj može reći Allah zna da se ti možeš lijepo igrati sa svojom sestrom i on voli vidjeti da ti dijeliš nešto s njom. وقف الطفل وحده والليالي Dok su djeca veoma mala, roditelji se moraju koncentrisati na Allahove atribute blagosti i milosti kada im se obraćaju. To ne znači da oni ne trebaju spominjati da će Allah uzvišeni kazniti one koji čine loša djela. To samo znači da se naglasak treba staviti na Allahove atribute, nagrade i oprosta. Kako djeca odrastaju, roditelji mogu više govoriti o kazni i strahu od uzvišenog Allaha. Kazivanje priča o životu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i naglašavanje činjenice da uzvišeni Allah pomaže vjernike je učinkovit način da se dijete poveže sa uzvišenim Allahom i učini da ono osjeća da je Allah uvijek s njim. Neke od ovih priča uključuju kazivanja kako je uzvišeni Allah zaštitio svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam za vrijeme hijdžre iz Mekije u Medinu kao i onu kako je uzvišeni Allah pomogao vjernike za vrijeme bitke na Bedru. Učenje ajeta iz Kur'ana koji ilustriraju koncept da uzvišeni Allah voli vjernike i pomaže ih, također pomaže da se dijete poveže sa uzvišenim Allahom na pozitivan i lijep način. Primjer takvog ajeta je zadnji ajet 16. suri. Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine. Drugi primjeri se mogu naći u sljedećim ajetima. Za one koji i kad su u obilju i kad su u oskudici udjeljuju, koji sržbu savlađuju i ljudima praštaju, a Allah voli one koji dobra djela čine. Roditelji trebaju pomoći u tome da dijete osjeti da ga uzvišeni Allah pomaže – Jedna od prilika da se ovako nešto učini je kada dijete nešto izgubi. Roditelji trebaju pomoći djetetu da to nađe, učijeći dovu da se nađe izgubljena stvar. O Allahu, ti si onaj koji ima moć da proživi svakoga na obećanom danu. Pomozi mi da pronađem svoju izgubljenu stvar. Kada se pronađe izgubljena stvar, to će imati veliki učinak na dijete, znajući da mu uzvišeni Allah pomaže a ako ne nađe izgubljenu stvar, to roditeljima daje priliku da dijete poduče dovi i kako uzvišeni Allah odgovara na dovu na različite načine. Roditelji trebaju biti sigurni da dijete razumije da sav autoritet pripada Allahu i da su čak i oni pod njegovim autoritetom. Ovo se može postići jedino kroz praktične primjere, praktikujući ono što se govori djetetu, kao što je klanjanje namaza, post, govorenje istine, pomaganje. Roditelji trebaju svoju djecu izlagati situacijama gdje će ona vidjeti da i drugi ljudi čine ista takva djela i da su i oni subjekti koji su pod Allahovim autoritetom. Roditelji to također mogu učiniti tako što će sa svojom djecom posjećivati porodice drugih muslimana i uzimati učešće u aktivnostima u džamiji ili u drugim islamskim događajima. وتلاقت أصداؤها وضيوف بين عينيه